Daşda bellidir, Ýagşynyň gadryn il bilmez. Ýagşylar daşda bellidir, Möwla This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please buy it now. Öýde ýatyp etme günä, Gol aýagyň bolar göwä, Ile pynhan, haka ägä, Asyl adam işde bellidir. Bu dünýäde maldyr görküň, her bir ýere ýeter erkiň, öýünde lap urar her kim, batyr söweşde bellidir. Hinany ýaksaň reň bolar, gyzyly sökseň seň bolar, hemme bedewler deň bolar, bedew çapyşda bellidir. Hoja Seýit salasatly, Pahyrlara delalatly, Hoştebessum mylakatly, Her kim deň duşda bellidir. Magtymguly şowkun güni, Ýagşydyr yslamyň dini, This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now.